Et on est arrivé au point où le cheikh disait, hafidahullah ta'ala, cheikh Ahmed Bazmoul, وإنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم عالم للشيخ أحمد بزمون dans l'explication de l'imam Qirawani rahimahullah de الفتوى المالكية il dit عالم تواضع للناس عالم ما تكذب عالم ما تأتي للناس تخاصمهم وتخيفهم وتتسلط عليهم وكأنك وليا عليهم الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر عالم لا تأتي مثلا وتسب الناس وتشتمهم بغير حق عالم ترجع إلى الحق وتترك الضلال وتترك المخالفات عالم ما تتلاعب وتتراوغ وتحاول أن تدافع عن نفسك بين أصحابك وتقاعد مثل هذه القواعد الشيخ حمد بزمول حفظه الله تعالى من parlait ce qui concerne les ulama et auquel il en fait quels sont les ulama auxquels fait référence l'imam Qirawani il dit nous ne faisons référence quant aux savants qu'à ceux qui mettent en pratique leur science savant il dit le cher sois modeste envers les gens savant il dit ne mens pas savant ne viens pas chez les gens te disputer avec eux et leur faire peur et essayer de les dominer comme si tu étais leur gouverneur Allah a dit au messager c'est dans la traduction du sens est et tu n'es pas un dominateur sur eux soit le rachia verset 22 Savant, ne viens pas par exemple insulter les gens et les injurier sans aucun droit. Savant, tu reviens vers la vérité et tu délaisses l'égarement et tu délaisses les transgressions. Savant, tu ne joues, tu ne joues pas et tu ne, te, tu ne trompes pas et tu n'essayes pas de défendre ta propre personne auprès de tes compagnons établissant, établissant ce genre de règles. Et puis cher, il dit, hafidahullah ta'ala, il dit, العلماء كما بينا الأمس في قول ابن رجب أول شيء يرفع من الأرض من العلم الخشية والخشوع وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنما العلم الخشية والخشية هذه الخوف موروثة عن علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ليست موروثة عن زهد ورقائق وجهل لشيخ لا لا لا أبدا ولذلك قال إنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم ثم ذكر فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي إذا قد يحمل هذا الدين من ليس بعدل ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وأما الحديث الآخر أما العلماء كادوا يكونون من ربهم أنبياء درس هذا حديث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث موضوع مكذوب ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Ahmed Bazmoul continue dit les savants, comme nous l'avons expliqué hier dans la parole d'Ibn Rajab. Alors, vous peut-être pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ici. Je vous rappelle que ce dars, il a été donné dans le cadre d'un colloque au Koweït. Et donc, le Cheikh, lors de sa visite au Koweït, il a fait plusieurs dorus, dont une fameuse risala de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, qui est Fadl ilm al-salaf ala ilm al-khalaf. Rajab al-Hanbali, et donc la veille, il avait fait ce livre-là, et le lendemain, il a fait la fatwa malikiya qu'on est en train de traduire. De toute façon, dans le, dans le, dans le PDF, vous aurez un lien, inshallah euh, auquel vous référez. Donc, cher, il dit, les savants, comme nous l'avons expliqué hier dans la l'apport d'Ibn Rajab, qui est la suivante, la première chose qui est retirée de la terre, de la science, c'est al-khashya, et la soumission. Ibn Mas'ud, il a dit, la science n'est rien d'autre qu'al-khashya. Et al-khashya, c'est la peur qui est le résultat de la science du Coran et de la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs de cette communauté. Et elle n'est pas le résultat de l'ascétisme et des raqa'iq et de l'ignorance. Raqa'iq, on va traduire ça par ce qui attendrait les cœurs. Ce qui attendrait les cœurs, comme l'expliquait expliqué Shir al miséricorde. Donc Shir dit, elle n'est pas le résultat, cette rachia de l'ascétisme et des raqa'iq et de l'ignorance. Et pour une définition de l'khashia, Cheikh al dans Sharh Kitab Tawhid, il dit L'khashia est al-mubni C'est la crainte qui est basée sur une science, sur la science. Cher il dit Non, non, non, pas du tout. Et c'est pour cette raison qu'il a dit Nous ne faisons référence quant aux savants qu'à ceux qui mettent en pratique leur science. Puis il a cité à leur sujet le hadith, c'est-à-dire qui il L'imam Qirawani, rahimahullah. Puis il a cité à leur sujet le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam euh, préserve cette science à chaque génération ceux qui sont dignes de confiance. Donc, Cheikh dit, donc on tire de ça, il se peut que porte cette religion celui qui n'est pas digne de confiance. Ils en éloignent, hein, anhu al-ghālin. ils en éloignent la falsification de ceux qui sont extrêmes et le mensonge de ceux qui sont sur le faux. Dans la, une, la première daura qu'on a fait ici à Birmingham en français, j'avais fait ce charh, ce hadith, j'avais fait le charh de ce hadith, et on avait rapporté quelques fawaïd, notamment de Siddiq Hassan Khan, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh il dit quant à l'autre hadith, quant aux savants, ils ont failli être des prophètes de la part de leur Seigneur. Donc le hadith qu'on vient de citer, il est authentique, mais ce hadith-là, quant à l'autre hadith, quant aux savants, ils ont failli être, être, des prophètes de la part de leur Seigneur, hein, eh bien ce hadith n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est donc inventé, et c'est un, mensonge à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh il dit, ثم بين قضية مهمة وهي أن هؤلاء العلماء هم ورثة النبيين وأئمة المتقين الذين لا حفظ العبارة التي قالها الذين يجب وضع, وضع تحت يجب مليون خط للشيخ الدين يجب أن يقتدى, أن يقتدى بهم ما عندهم شيخ الدين رابورت كل جون ما عندكم غير ربيع ما عندكم غير عبيد يعني شيخ ربيع شيخ عبيد C'est ce que les gens disent. Hein, c'est ce que certains ici à Birmingham, ils commencent à dire. Hein, vous revenez qu'à Cheikh et de vous Ils ont qu'à voir les livres que les frères enseignent. Hein. Est-ce que vous connaissez un livre de cher qui est enseigné par moment à la mosquée hein, C'est des livres de Charles ou de Kathir, C'est vrai qu'il y a des livres de Cheikh Rabi qui sont signés. Alhamdulillah, on va continuer à les enseigner, Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est des livres de Cheikh Fawzan ou le Tafsir d'Ibn Kathir qui sont enseignés ici en anglais. Et nous, en français, on fait Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, Cheikh Nawaq l'Islam. Donc ça, c'est pas vrai. Qu'on revient qu'à Cheikh Rabi et à Cheikh Rabi. Mais on revient, et Allah, alhamd. Cheikh, il dit, ma khalaytum lana mutahazzibin, حينما نقول لك يجب أن يقتدى بهم ابن باز ابن عثيمين الألباني كلهم شهد لهم العلماء بأنهم من كبار العلماء تأتي أنت يا سخلة وتقول ما عندكم إلا هؤلاء غير هؤلاء تريد أن نأتي حولك أما تغضب أنت إذا ذهب طلابك إلى غيرك أو تريد وتريد أن تأخذ الطلاب من العلماء الكبار ويكونون عندك ما هذا الميزان المقلوب ما هي هذه الطريقة المعوجة التي يسلك بها في دين الله عز وجل ويمتهن بها العلم يربى الطلاب على مثل هذه المبادئ الفاسدة يقول لك هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء ومن هذه الحيثية يجب أن يقتدى بهم أن يقتدى بهم لأن الأمم قبلنا كان الرسول والنبي إذا مات خلفه أنبياء ولكن النبي آخر الأنبياء ولا نبي بعده فالعلماء العاملين فالعلماء العامل العالمين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة العاملين به الداعين إليه هم الذين يقتدى بهم وهم ورثة الأنبياء وهم ورثة الأنبياء Donc Cheikh Hafid Allah, il continue cette explication en disant Puis il a, mis, en évidence une affaire importante qui est que ces savants sont les héritiers des prophètes et les imams des pieux. Qui, et prête attention à la formulation, qu'il est obligatoire. Et Cheikh il dit trace un million de traits en dessous d'obligatoire, de prendre pour exemple. Et Cheikh il dit une parole que certains des gens d'innovation, certains des gens des choubouettes disent. Ils disent quoi Ils disent vous n'avez euh, personne d'autre que Rabia, vous n'avez personne d'autre que Ubaid. Qui nous avez-vous laissé Cheikh vous êtes des secteurs. Lorsqu'il te dit qu'il est obligatoire de prendre, par exemple, c'est la parole de qui Ibn Baz, Ibn al les savants ont attesté pour eux tous qu'ils font partie des grands savants. Et toi tu viens, ô oh, toi le faible, et tu dis, vous n'avez personne d'autre que ceux-là Veux-tu que nous venions autour de toi N'es-tu pas en colère, toi, lorsque tes étudiants vont chez quelqu'un d'autre que toi, et tu veux prendre les étudiants des grands savants et qu'ils soient chez toi quelle est donc cette balance inversée hein? al Et il y en a beaucoup qui ont cette balance inversée, cette Mizan al-Maqloub. Ce qui est vrai est faux, et ce qui est faux est vrai, subhanallah Quelle est donc cette voie tordue qui est utilisée dans la religion d'Allah et par laquelle la science est méprisée et les étudiants sont éduqués sur ces règles fausses Il te dit, l'imam Qirawani, rahimahullah, ces savants-là sont les héritiers des prophètes. Et donc il est obligatoire en raison de cela de les prendre pour exemple. Car dans les communautés qui nous ont précédés, lorsque le prophète ou le messager mourait, des prophètes lui succédaient. Mais le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Et il n'y a pas de prophète après lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants sont ceux qui mettent en application leur science. Les savants sont ceux qui connaissent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté et qui mettent cela en application et y appellent. Ils sont ceux qui sont pris comme exemple et ils sont les héritiers des prophètes et ils sont les héritiers des prophètes. Puis Cheikh il dit فقال الذين يجب أن يقتدى بهم ويتأدب بآدابهم وتقتف آثارهم وتحفظ أخبارهم ولكنهم ضمهم نحودهم يعني بعضهم أموات وبعضهم أحياء وقل على بسيط الأرض وجودهم فهم الكبريت الأحمر يعني قلة فإذا كانوا قلة فكن معهم قال وإن كان عجز عن بلوغ رتبتهم وقصر, لكنه يعرف الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغتر كأنه يريد أن يقول الإمام القرواني رحمه الله تعالى سر على ما سر عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وما سر عليه أئمة الدين فإنهم وإن ماتوا فهم على الحق وهم مع الحق فكن معهم ومع الحق وإياك أن تختلف عن طريقهم ثم بين أن هذه نصيحة لمن وقف عليها من إخوانه الصادقين شوف الصدق مطلوب بعضهم يتلاعب ويقول انصحني والله العظيم إني أريد الحق والله يا أخي انصحني جزاكم الله خير جزاك الله خيرا أنا عجزت أن أفهم هو لا يريد الحق يتلاعب الحق أمامه إلا إذا كان لا يبصر فهذه قضية أخرى الحق يعرفه كل أحد فلا يحتاج هذا التلاعب كله فيقول الصادقين لابد أن يكون من الصادقين ثم قال فهذه نصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين والعامة المسلمين المصححين ليميزوا بها بين المحقين والمبطلين من المنتمين إلى الدين ولا يغتروا بالملبس من أجل حسن الظن ومحبتهم للصالحين ويدخل عليه الخلل في عقائدهم ويميلون بها إلى عوائدهم On continue cette magnifique risala de l'imam Abu Faris Abdelaziz ibn Muhammad al-Qirawani rahimahullah ta'ala, mort en 750 de l'Égypte, il dit Puis il dit, l'imam Qirawani, qu'il est obligatoire de prendre pour exemple et de se comporter comme ils se comportent et de suivre leurs traces et de mémoriser leurs informations, mais leurs tombes les, les contiennent. L'uhud, c'est le pluriel de l'ahd. D'accord C'est-à-dire que certains sont morts, c'est ça qui veut dire le karawani, et d'autres sont vivants. Il dit, et leur présence sur l'étendue de la terre s'est raréfiée. Et donc, aucune trace d'eux n'est rapportée. Ils sont fahum al-kibrit al-ahmar. Regardez la description qu'il a donnée de ces ulama. Ils sont le rouge. C'est-à-dire peu. Et donc, s'ils sont peu, chez Ahmed Bezmoul dit, sois avec eux. Il dit, l'imam Qirawani, et s'il n'est pas capable d'arriver à leur degré, et rester en deçà de ce degré, mais connaît la vérité, qu'il ne, se trompe alors pas en lui-même et ne soit pas dupé. C'est comme s'il vous dire, l'imam Qirawani, soit ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs, qu'Allah les agrée tous, et ce sur quoi étaient les imams de la religion, car ils sont morts, ils sont sur la vérité, et ils sont avec la vérité, et donc sois avec eux, et sois avec la vérité, et prends garde à ne pas dévier de leur voie. Puis il a ensuite expliqué que Hein? Et regardez là, on arrive à la fin de la fatwa malikiya. Et regardez ces paroles. Il a dit فهذه نصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين. Hein? Il a dit Ceci est donc un conseil pour ceux qui en prennent connaissance parmi les frères véritiques, as-sadiqin al qui veulent. Et Cheikh, il dit, regarde, la véracité, elle est requérie. ça, c'est très important. Et pour les frères qui ont déjà écouté des dolos de Cheikh Rabi, ou, ou qui ont déjà lu des livres de Cheikh ou qui ont déjà écouté son fameux dar sur le sidr ou qui ont déjà rencontré, qui ont déjà assis des assises avec lui, c'est une notion à laquelle revient tout le temps Cheikh la véracité. Et cher il dit, regarde la véracité est requérie. Certains jouent et disent, fais-moi le conseil. Hmm? Fais-moi le conseil. Par Allah, le très grand, je veux la vérité. Hein? Je n'ai pas été capable de comprendre. Alors qu'il ne veut pas la vérité. Mais hmm? certains, ça c'est de moi, c'est pas Cheikh Ahmed certains, quand tu mets en sur lui, tu dis, ah, tu m'as pas fait le conseil. Hein Et ouais, tu sais que je m'en garde sur toi, tu reviens ou pas Hein Nous, on sait quand il faut mettre en garde, alhamdulillah, hein? on sait quand le faire et quand pas le faire, et si on l'a fait, c'est pour une bonne raison, inshallah. Donc, hein, il faut venir dans des ulama à ce niveau-là, quand est-ce qu'il faut mettre en garde, quand est-ce qu'il faut pas mettre en garde, quand est-ce qu'il faut faire la hajj, etc. On a déjà parlé ça dans plusieurs de nos cours. Ici, il dit, je n'ai pas été capable de comprendre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui joue alors qu'il ne veut pas la vérité. Il joue la vérité devant lui, sauf s'il ne voit pas. Hein mais ça, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne cherchent pas la vérité. Quand on nous préserve de faire partie de ces gens-là. Tandis que les salafis, cherchent la vérité là où elle est, qu'elle soit contre lui ou avec lui. Il suit la vérité. Cheikh, il dit il joue la vérité devant lui, sauf s'il ne voit pas. Ceci est une autre affaire. La vérité est connue de tous, et donc il n'a pas besoin de tout ce jeu. Il dit donc, les est véridique. Il doit absolument faire partie des véridiques. Puis il dit, ceci est donc un conseil pour ceux qui en prennent connaissance parmi les frères véridiques, qui veulent, et la masse des gens réformatrices, afin qu'ils distinguent par ce conseil, cette fatwa malikia, ce conseil, ceux qui sont sur la vérité de ceux qui sont sur le faux, parmi ceux qui s'affilient à la religion, et qu'ils ne sont pas trompés par celui qui falsifie en raison du bon soupçon envers lui, et de leur amour pour les vertueux, et que donc entrent en eux légèrement dans la croyance, et penche en raison de leur amour vers leurs intérêts. C'est comme s'il parlait de notre situation à Birmingham, alors, subhanallah. Hmm? الشيخ يلدي يعني تنبه بعض الناس عندما يقع في مثل هذه الأمور من باب حسن الظن بالشيخ من باب أنه يحب هذا الشيخ من باب أن هذا الشيخ نحن من نفس قبيلته أو من نفس ضيعته أو من نفس كذا فنحن معه هل أنت hmm, Il rapporte un vers de poésie, on va, on va le traduire, inshallah Il dit وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد Puis Cheikh il dit, Hafidallah, on va traduire ce vers de poésie après, Inch'Allah. Puis Cheikh il dit, il continue en disant, هذا ما يصلح هذا فعل الجاهلين المسلم الحق يطلب الحق ويكون معه مع من كان والحق مع العلماء الكبار المعروفين المشهود لهم فلذلك نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الجزئية المهمة المتعلقة بهذا الأمر Donc, Cheikh Allah Ta'ala, il dit C'est-à-dire, et prête attention à cela, certains gens tombent dans ce genre de choses en raison du bon soupçon envers le Cheikh. Des fois, c'est même pas envers un bon soupçon envers un Cheikh, c'est le bon soupçon envers un frère. Hein? Le bon soupçon, il est fait mahaldihi. Le bon soupçon, c'est les, frères, s'ils veulent savoir c'est quoi un bon soupçon, un mauvais soupçon, quand on voit le bon soupçon, hein, le mauvais soupçon qui est interdit et toutes ces règles-là, eh bien qu'ils ont qu'à étudier ne commence pas à venir parler sans science et avoir le bon soupçon envers tout le monde, même envers le Haddadiya, même envers le Hizbin, même envers le Tablir, envers l'Ikhwan, le bon soupçon envers tout le monde. Donc cher, il dit Certaines gens tombent dans ce genre de choses en raison du bon soupçon envers le Cher. Car il aime. Et d'ailleurs, ce genre de frères-là, souvent, vous trouvez qu'ils ont le bon soupçon envers le Mukhalifin, mais le Salafi, il n'a pas de bon soupçon. Il n'y a que du mauvais soupçon. Subhanallah Cheikh dit en raison du bon soupçon envers le chir car il aime ce cher. Car ce cher et moi, nous sommes de la même tribu, par exemple, que lui, ou de la même bourgade, ou du même, etc. Et donc nous sommes avec lui. Hmm? Cheikh, il dit Es-tu toi Je ne suis que de Roseilla, c'est un vers de poésie. Je ne suis que de Roseilla. Si elle s'égare, je m'égare. Et si Roseilla est sur la bonne voie, je suis sur la bonne voie. C'est quoi Roseilla C'est le nom d'une tribu chez les Arabes. D'accord Donc c'est un verbe de position chez les Arabes qui veut dire quoi hein Je ne suis que de Rosaya, ma tribu, Rosaya. Et si elle s'égare, je m'égare, et si elle est sur la bonne voie, je suis sur la bonne voie. Où qu'elle soit ma tribu, moi je la suis, qu'elle soit dans le Dalal ou dans le Haq. Nous, on n'est pas comme ça. Regardez ce que va dire le shir. Cela n'est pas correct. C'est la manière d'agir des gens de la période pré-islamique. Le musulman qui est vrai cherche la vérité. Hmm Peut-être que certains de frères qui sont des ethnies qui sont pas, où le tribalisme n'est pas très fort, ils vont peut-être pas comprendre ce genre de notion. Mais il y a des ethnies, hein, ou des nationalités où le tribalisme et l'esprit euh, tribal, il est très fort. D'accord Mais ça se représente sous d'autres formes aussi. C'est par exemple des fois sous le terme de, hein, des groupes d'amis. Ah ben, ce groupe d'amis, eh ben, moi je suis avec eux quoi qu'il arrive. Donc Cheikh il a dit le musulman qui est vrai cherche la vérité. Il est avec la vérité et avec ceux avec qui la vérité est. Et la vérité est avec les grands savants qui sont connus et au sujet desquels il a attesté que ce sont des grands savants. C'est pour cela que le Cheikh qu'Allah lui miséricorde a attiré l'attention sur cette affaire importante qui est liée à cela. Maintenant, c'est la dernière partie du maître de l'imam Khirawani, ta'ala. Et après, on fait le cherche et on aura, inshallah, je pense aujourd'hui terminé cette magnifique, euh, ce magnifique épître de l'imam Al-Qirawani rahimahullah. Donc, قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى وأما ما ذكرتموه من أفعالهم واشتغالهم بالرقص والغناء والنوح فممنوع غير جائز قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث الآية من سورة لقمان قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات وهو قول مجاهد وعطاء من كانت له جارية مغنية فمات لم يصلى عليه لقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث الآية وقال مالك في المدونة وأكره آه، الإجارة على تعليم الشعر والنوح وعلى كتابة ذلك قال عياض معناه نوح المتصوفة وإنشادهم على طريق النوح والبكاء فمن اعتقد في ذلك في كي فمن اعتقد في ذلك أنه قربة لله تعالى فهو ضال مضل ولا يعلم المسكين أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات والله تعالى لم يبعث أحد من الأنبياء بالله والراحة والغناء وإنما بعثوا بالبر والتقوى وما يخالف الهوى قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من سورة النازعات فالباطل خفيف على النفوس ولذلك خف في الميزان والحق ثقيل ولذلك ثقل في الميزان قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من سورة المزمل وقال عبد الوهاب ومن البدع الكبرى ما نشاهده ممن يدعي لنفسه العبادة والتقدم انظر تمامه ولعله في شرح الرسالة لعبد الوهاب وأما ما ذكرتموه من قراءة القرآن والاستماع إليه فإنه جائز وفي قربة وطاعة لله عز وجل قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له الآية سورة الأعراف وإن كان بعض أول ذلك في الصلاة وهذا إذا كان على الوجه المأدون فيه لا يقصد به رياء ولا سمعة قال أبو محمد في رسالته ويبجل كتاب الله العزيز أن يتلى بسكينة ووقار والنساء فيما ذكرنا كالرجال فالمعنى في حقهن أشد وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني حامدا حامد الله ومصل على نبيه المصطفى et puis donc avec cette dernière partie, on aura fini la fatwa malikiya, insha'Allah ta'ala. On va déjà traduire cette partie du texte. donc le texte, quant à ce que vous avez cité concernant, donc n'oublie pas qu'il répond à une question des gens qui, qui, lui, qui questionnent au niveau de quoi De certains soufis et des actions de certains soufis. C'est pour ça que la risala, la s'appelle Al-Fatwa al-Malikiya fi radd ala ba'di af'al al Donc, ou ala af'al al la fatwa malikite en réfutation des actions des soufites. Quant à ce que vous avez cité concernant leurs actions et leur occupation à danser et à chanter et à se lamenter, cela est interdit et n'est pas permis. Allah dit ce dont la traduction du sens est Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Surat Luqman, verset 6. Ibn Mas'ud a dit C'est le chant par celui dont il n'y a des divinités adorées avec vérité que lui. Et le répéta trois fois. Et c'est la vie de Mujahid et de Ata. Celui qui a une servante qui chante et meurt, on ne prie pas sur lui. En raison de la parole d'Allah dont la traduction du sens est, et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et Malik a dit dans le Mudawwana, et je déteste le salaire afin d'enseigner la poésie et la lamentation et pour écrire cela. Iyad a dit son sens est la lamentation des soufites et leur récitation en lamentation et pleurs. Puis Cheikh y continue en disant Celui qui croit que c'est un acte qui rapproche d'Allah est un égaré égarant, et ce pauvre ne sait pas que le paradis a été entouré de choses détestables. Ici, attention, euh, qui peuvent être détestés par les âmes, comme cela a été expliqué par Cheikh Menbaz, qu'Allah lui fasse miséricorde, et je vous ai mis un, lien du site officiel de Cheikh Menbaz, vous pouvez lire cette parole et que l'enfer a été entouré de désirs.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 Surat Nazi'at, verset 40 à 41. Donc le faux est léger. Ça, c'est important de comprendre ça. Le faux est léger pour les âmes. Et c'est pour cela qu'il est léger dans la balance. Et la vérité est lourde, et c'est pour cela qu'elle est lourde dans la balance. Allah dit, ce dont la traduction du sens est, nous allons te révéler des paroles lourdes. Surat al-Muzammil, verset 5. Et Abdul Wahhab a dit, et parmi les plus grandes innovations religieuses, ce que nous voyons de la part de ceux qui prétendent pour eux-mêmes l'adoration et l'avancement. Voir la fin de cette parole, et peut-être qu'elle se trouve dans Sharh al-Risala de Abdul Wahhab. Quant à ce que vous avez dit concernant la récitation du Coran et l'écoute du Coran, c'est autorisé et c'est un acte pour se rapprocher d'Allah et un acte d'obéissance à Allah le Très-Haut.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 Et ceci s'est fait d'une manière autorisée, sans ostentation dans l'attention. Ici, le mot en arabe qu'il a utilisé le shir, il a utilisé deux mots. C'est quoi Summa suma wa Et ça, j'ai déjà expliqué dans plusieurs, de cours, plusieurs cours. Riya, c'est l'ostentation dans ce qui est vu parmi les actions, c'est donc lié à la vue. Et Ria, c'est l'ostentation dans ce qui est entendu parmi les actions, c'est donc lié à l'ouïe. J'ai dit quoi Sum'a. Donc Ria, c'est ce qui est lié à la vue, et c'est ce qui est l'ostentation qui est dans ce qui est vu parmi les actions. Et sum'a, c'est l'ostentation dans ce qui est entendu parmi les actions, et ceci est donc lié à l'ouïe. Cher dit, Abu Muhammad a dit dans sa risala, et le noble livre d'Allah est respecté en le récitant avec calme et dignité. Il faut savoir que les ulama d'ailleurs, ils ont dit que c'est une bid'a de lire le Coran d'une même voix, en groupe. Hmm? Le Cheikh euh, Taqidin il a une risala juste sur ce sujet-là. Hein, c'est une bid'a qui est très connue dans le Maghreb, peut-être dans d'autres pays. C'est par entre le Maghreb et ils se regroupent en cercle et ils lisent le Coran mais d'une même voix. Hmm Chir, continue en disant Et le noble livre d'Allah est respecté en le récitant avec calme et dignité, et les femmes sont dans ce que nous avons dit comme les hommes, et l'interdiction en ce qui les concerne est plus forte. Écrit par Abdelaziz ibn Muhammad al-Qirawani, louant Allah et priant sur son prophète élu. Donc maintenant l'explication de Chir Ahmed Bazmoul, Allah ثم شرع الآن في الحكم على أولئك لاحظ أولئك عندهم ذكر وعندهم قراءة للقرآن لكن على بدع وضلالات فأنكره فقال حرام وغير جائز ثم بين رحمه الله تعالى معنى هذا من قول السلف في تحريم الأغاني والغناء وتحريم ما عليه الصوفية من الضرب والرقص والأغاني وهذا أمر ظاهر ثم بين رحمه الله تعالى قاعدة قال قاعدة قال من اعتقد في ذلك أنه قربة لله فهو ضال مضل هذا هو ضابط البدعة أن يتقرب إلى الله بفعل هذا الأمر ولذلك هنا بدعة أو سنة بدعة أو سنة فإذا كان يتقرب بهذا الأمر إلى الله عز وجل وأمر محدث فهو بدعة ضلالة وقالوا لا يعلم المسكين أن الجنة حفت بالمكاره أي لابد أن يحبسها على متابعة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ولو كانت نفسه تتشوق لأمر آخر وترى أنه خير وتحبه لا اربط نفسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ثم قوله الحق ثقيل أي من حيثه هو ولا ولكن الله عز وجل يسره وسهله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هو يسير على من أراده وإنه لا يسير لمن يسره الله له لمن أراده وتقبله أما الذي في نفسه شر وداغال فإن الحق عليه ثقيل يتحرج يعني يتردد أما الذي ألف الحق وأحب الحق وطلب الحق فإنه يوفق إليه بإذن الله قال وإن كان بعض أي بعض العلماء أول ذلك أي فسر الآية في الصلاة بأنها القراءة في الصلاة لكن يدخل فيها القراءة في غير الصلاة ثم بين رحمه الله تعالى on va d'abord s'arrêter ici pour que ce soit pas trop long pour vous en arabe. il a dit l'explication. Il a commencé maintenant à juger cela. Maintenant, après avoir répondu, il juge les personnes maintenant. Prête attention au fait qu'ils font des invocations et lisent le Coran, mais avec des innovations religieuses et des égarements. Et donc, il a réprouvé cela et dit que cela était illicite, que c'était illicite et pas permis. Puis il, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, a clarifié le sens de cela par les paroles des plus prédécesseurs en ce qui concerne le caractère illicite des chansons et du chant et le caractère illicite de ce sur quoi sont les soufites en termes de percussion et de danse et de chant, et cela est une chose apparente. Puis il a expliqué qu'Allah lui fasse miséricorde d'une règle. Il dit Celui qui croit que c'est un acte qui rapproche d'Allah est un égaré égarant. Et c'est cela la condition de l'innovation religieuse, qu'il cherche à se rapprocher d'Allah par cette chose. Et c'est pour cela qu'il y a soit une sunna, soit une innovation religieuse. Une sunna ou une innovation religieuse. S'il cherche à se rapprocher d'Allah par cette chose et qu'elle est innovée, alors c'est une innovation religieuse qui est un égarement. Et sa parole, et ce pauvre ne sait pas que le paradis a été entouré de choses détestables. C'est-à-dire, il se doit obligatoirement d'astreindre son âme à suivre le Coran et la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs de la communauté, et ce même si son âme désire ardemment autre chose, et voit que c'est meilleur et l'aime. Cheikh il dit non. Attache ton âme avec le Coran et la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs de la communauté. Et ça, je voudrais faire un point ici sur ce mes'ala ici, c'est qu'on a déjà parlé de ça pour les frères qui avaient déjà écouté ce cours dans les directs sur l'istiqama, ou pardon, dans, dans sur la piété al Bukhari, il a bien expliqué ça. Il a dit, « tarwid » Le tarwid, c'est le dressage des chevaux chez les Arabes. C'est-à-dire que tu dresses ton âme comme tu dresses les chevaux. Hmm? Les, dresseurs de chevaux, ont une technique particulière pour faire que le cheval, il obéisse au moindre de leur ordre. Ils lui donnent à manger que quand il obéit à l'ordre, etc. Hein? Et donc ils le tiennent bien fermement jusqu'à ce qu'il soit complètement dressé et qu'il réponde au moindre, qu'il réponde au moindre geste. Et eh ben, neuf, c'est la même chose. Et je voudrais faire un, un, point par rapport à ça, et c'est quelque chose normalement il doit être sur notre site déjà aujourd'hui, c'est une réfutation de al Al-Hajouri qu'on est en train de traduire de Cheikh Abu Ammar Ali Al-Hudayfi du Yémen, un élève de chef Muqbil, et qui s'appelle Usul Salafi Khalafaha Al-Hajouri Les fondements salafis transgressés par Yahya euh, et ceux qui sont avec lui. il a expliqué une très belle parole, j'ai traduit pour le moment que l'introduction, il a rapporté sept fondements il va peut-être en rapporter d'autres, il a dit, Inch'Allah. Mais dans l'introduction, il a rapporté une superbe parole. Il a dit, et c'est vrai, subhanallah. Et connectez ça avec ce qui se passe un peu autour de nous dans cette mosquée, ces derniers temps, etc. Il a dit, chaque fois qu'une âme malade n'arrive pas à s'astreindre aux restrictions du ménage salafi et par lesquelles hein, se restreignent les salafis, elle commence à faire le et bien chicaner, à faire le fitna entre les gens, la sunna et puis la comparer, il a dit, c'est comme une personne qui est possédée, qui ne sait pas qu'elle est possédée, et puis quand elle s'approche des gens du Coran et qu'elle sait qu'elle va écouter que le Coran, le hadith et les versets, etc., elle tombe. Hein? Et bien il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Hmm? Lisez ça un peu dans les événements, lisez ça, vous allez comprendre. Lisez cette parole, elle est magnifique. le shir, il l'a dit. Hmm? Et subhanallah, ça cadre directement ce que nous, peut-être des fois, on a pu vivre. Il faut s'astreindre. Il faut s'astreindre aux restrictions, aux conditions, aux règles, aux dawabit. Il faut tenir son âme. Hein? Il faut l'adresser son âme. Le manhaj, c'est pas un jeu. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce, qu'on à quoi hein, on aspire. Non, c'est ce qu'il y a dans le Coran, au Sunnah, à la femme salaf salih. Khlas. Et nous, on doit s'y tenir et c'est tout. Et Cher, il a bien, vraiment très bien résumé ça, il a dit quoi ici Il a dit, c'est-à-dire, il se doit obligatoirement d'astreindre son âme à suivre le Coran et la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs de la communauté, et ce, même si son âme désire ardemment autre chose, et voit que c'est meilleur, elle aime. Non, cher, il dit. Attache ton âme avec le Coran et la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus, prédécesseurs de la communauté. Puis cher dit, puis sa parole, la vérité est lourde, c'est-à-dire sous son rapport à elle-même, mais Allah le Très-Haut, la facilité est rendue aisée. La parole d'Allah dit, ce dont la traduction du sens est, est vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Surat al-Qamar, verset 17 et autres. C'est un verset qui se répète dans cette sourate-là. Et la vérité est facile pour celui qui la veut. Vous entendez ce qu'il a dit La vérité lourde, il a dit. Mais la vérité est facile pour qui Pour celui à euh, qui, la veut. Et facile pour celui à qui l'a facilité. C'est pour ça qu'il faut demander dua, toujours demander. Qu'Allah nous facilite la vérité, qu'Allah nous facilite d'accepter la vérité, qu'Allah nous guide vers la vérité, etc. Pour celui qui la veut et l'accepte. Quant à celui qui a quelque chose en son sein et un défaut, alors la vérité est lourde pour lui et il éprouve une gêne, c'est-à-dire qu'il est hésitant. Quant à celui qui aime la vérité et cherche la vérité, la vérité lui est facilitée avec la permission d'Allah. Chérie dit, et même si certains, c'est-à-dire que certains savants ont expliqué ce verset comme étant dans la prière, comme étant dans l'arrestation dans la prière. Hein? Il fait référence à quel verset hmm? hein? Non. Personne Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا hein, لعلكم ترحمون. On n'avait pas lu tout le verset, mais tout le verset c'est ça. Et il a dit وإن كان بعض أول ذلك في الصلاة. Vous avez compris maintenant Donc il dit, et c'est même si certains, c'est-à-dire que certains savants ont expliqué le verset comme étant dans la prière, comme étant l'arrestation dans la prière, mais est inclus l'arrestation en dehors de la prière. D'ailleurs, si vous revenez euh, à la risala de Cheikh euh, euh, vous allez voir qu'il utilise des hadiths et des versets pour prouver que c'est interdit hein, de lire le Coran d'une même voix, en groupe. Puis il, quand il trouvé les faces miséricorde, a mis en évidence où il a rapporté la parole d'Ibn Abizid al-Qirawani. vous vous rappelez que j'ai dit qu'Abu Faris, Abdelaziz, Ibn Mohammed, al-Qirawani, c'est pas qui Ibn Abizid al-Qirawani. C'est quoi le ici C'est que l'un cite l'autre. <laughs> Ibn Abizid al-Qirawani. Euh, Abu Faris, il est mort en quelle année 750. Et Ibn Abizid 300 quelque chose. 300 combien 386. Et l'imam Ibn Abiz el dans la fameuse Muqaddimah, qui a été expliquée par pas mal de chouyours, notamment Cheikh Zayd, elle est publiée d'ailleurs, Cheikh Nejmi et d'autres machaïr, euh, c'est l'imam Abu Muhammad, Abdullah ibn Abi Zayd qirawani mort en l'an 386 de l'Égypte, alors que Abu Faris, dont on fait la fatwa malikia maintenant, il est mort en 750. Donc vous voyez que comme c'est quelques siècles entre eux. Donc c'est normal que celui qui arrive plus tard c'est celui qui arrive avant. Il dit, Abu Muhammad a dit, c'est-à-dire Abu Muhammad qui Ibn Abi al-Qirawani, a dit dans sa risala, et le noble livre d'Allah est respecté en le récitant avec calme et dignité. C'est-à-dire qu'il n'est pas récité avec des tambours et des danses et des chants. On a lu ça en arabe, non نقل قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال أبو محمد في رسالته ويبجل كتاب الله العزيز يتلى بسكينة سكينة ووقار يعني ما يتلى بطبال وترقص وبغناء وبتمايل فإن هذا ليس من باب السكينة والوقار ثم قال النساء فيما ذكرنا كالرجال فاتني أن أنبه في المقدمة وأشار الشيخ إليه في الخاتمة رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الأمر لاحظ عناية أهل البدع بالنساء وإضلالهم للنساء وهذا ديدن أهل البدع يكونون صفوفا لهم من الصغار والعوام والنساء حتى يكثرون أو يكثرون جماعتهم وحتى يحمون أنفسهم ولذلك كما سبق في البداية أن قلنا حذروا العوام أقول الآن حذروا العوام نساء ورجالا نساء ورجالا حذرهم من أهل البدع والأهواء كما نص على ذلك أهل العلم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا ولا يجعله حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى بحمد الله تعالى دوك on va terminer là-dessus. C'est la dernière partie qu'on va traduire ensemble, Inch'Allah. Il dit c'est-à-dire qu'il n'a pas récité avec des tambours et des danses et des chants et des déhanchements, car cela n'est pas de l'ordre du calme et de la dignité. Puis il dit Et les femmes sont dans ce que nous avons dit comme les hommes. Et l'interdiction en ce qui les concerne est plus forte. Puis Cheikh Ahmed Bezmoul dit J'ai manqué d'attirer l'attention à ce sujet dans l'introduction. Et le shirk, quand le trio, le trio lui fasse miséricorde, a indiqué cela dans la conclusion. Il a indiqué cette chose, prête attention, qui est l'attention donnée aux femmes par les gens des innovations religieuses. C'est pour ça que souvent dans mes cours, je dis toujours, attention mes sœurs, le menhaj, c'est pas que pour les frères. Le menhaj, c'est pour tout le monde. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les vieux, c'est pour les jeunes, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Hein. c'est pour toutes les couleurs, toutes les nationalités. C'est pas... Le menhaj, c'est pour tout le monde. Et Cher, il dit, et les femmes sont dans ce que nous avons dit comme les hommes. Et l'interdiction en ce qui les concerne est plus forte. J'ai manqué d'attirer l'attention à ce sujet dans l'introduction, et le cher qu'Allah le Très haut lui fasse miséricorde a indiqué cela dans la conclusion. Il a indiqué cette chose, prête attention, qui est l'attention donnée aux femmes par les gens des innovations religieuses. Et telle est l'habitude des gens des innovations religieuses qui regroupent des rangs de petits et des gens de la masse et de femmes, afin d'augmenter leur groupe en nombre et afin de protéger leur propre personne. Et c'est pour cela, comme nous l'avons dit au début, mettez les gens de la masse en garde contre cela. Je dis, cher Ahmed Bezmoul, mettez en garde contre cela les gens de la masse, l'awam, femmes et hommes, femmes et hommes. Mettez-les en garde contre les gens d'innovation religieuse et des passions, comme cela a été stipulé par les gens de science. Et il avait rapporté la photo de qui Cheikh Ahmed Bezmoul au début du charah, Cheikh al notamment. Quand il a posé la question, il a dit qu'on se tait devant les Awam Il a dit Là, haddirum. Non, mettez-la en garde. Maintenant, et ça je parle de ma propre expérience personnelle, c'est qu'il se peut souvent que certaines personnes n'aiment pas que vous les mettiez en garde. Et après, toi tu fais nasiha, ma'alek. Toi tu fais parce que tu veux le bien pour ton frère. Après, s'il ne t'écoute pas, hein, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Et s'il n'écoute pas et qu'il continue à fréquenter ces personnes-là, et on l'a vu, et on l'a vu ici et ailleurs eh bien, il va se trouver avec ces gens-là. Et certaines personnes, comme j'ai eu une discussion hier avec un frère, Allah musta'an, hein, eh bien quoi C'est que il me disait non, moi j'écoute pas les garde je rentre pas la danse entre les ulama, etc. Avec, moi j'écoute que les ulama, etc. Et puis au fur et à mesure de la discussion, en fait, il était en train de me dire qu'il avait pris une mise en garde contre moi. Donc je dis le il je dis subhanallah, le mukhalif, tu les écoutes sur tes, frères salafis, hein Tandis que les salafis, tu veux pas écouter sur le mukhalifin, et même certains d'entre eux qui appellent ouvertement, qui sont imams de message, qui sont khutaba, et qui combattent les salafis. Ajib. Ajib. Pourquoi Parce qu'il les a fréquentés. Et il les fréquente toujours. Et ils ont commencé à quoi À ouvrir une porte de l'égarement pour lui. À tel point qu'il écoute même plus ses frères salafis, et il écoute déjà cela, les, mises en garde de cela contre ses frères salafis. À tel point, hein, que certains d'entre eux deviennent vulgaires, ils utilisent des mots vulgaires. Hein? et qui te disent, quand ils me ils te disent, hein, j'ai pas envie d'être vulgaire comme eux, mais ils te disent des choses, pourquoi Pour que tu t'écartes d'eux et que ils veulent pas t'écouter. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont prêté l'oreille, ils ont fréquenté. Hein? et la maladie, elle a commencé à rentrer dans leur cœur. Comme on avait rappelé au début de la Rissala, le poison, il a commencé à être injecté. Et donc, le cœur a commencé à être infecté. Donc, attention les frères, tous les frères qu'on a vus qui n'ont pas appliqué la règle de l'hajr, le wiqa'i, de l'hajr de protection, de ne pas fréquenter les gens des shubuhat pour se protéger, un jour ou l'autre on les a vus avec eux. Qabla ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit anhuma Le noble compagnon, fils de compagnon, le grand savant, habr l'umma. Hein لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب Ne comme il a, ou comme il a dit, euh, il a dit, hein, ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car leurs assises rendent les cœurs malades. Rendent les cœurs malades. vous vous rappelez ce qu'il a dit le cher quand, quand tu meurs ou que tu es attaqué dans ton corps et que ton corps est laissé, c'est une chose. Hein D'accord Mais qu'en est-il dans ton dîme Et ça, c'est important de comprendre ça. minna et donc on a fini avec ça, cette risala euh, de fatwa al-Malikiya, fi raddi ala af'al al-Soufiyya d'Ibn Kirawani rahimahullah ta'ala. Et donc, euh, notre horaire normal, si tout va bien, inshallah, samedi prochain, on devrait reprendre le charah du Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, Allah, de Nawak al-Islam, sauf s'il y a quelque chose qui arrive entre temps et qu'on voit l'importance de euh, parler sur le sujet. je suis en train de continuer de d'écrire, de faire le tafriq de ce qu'ils ont dit les ulama dans la Dora du Koweït sur Kashf al-Haddadiya. J'ai terminé Cheikh Khalid Abdrahman, euh, j'ai terminé Cheikh Boramzan, et je vais bientôt terminer Cheikh Adil Mansour, et on va traduire le tout, Inch'Allah, parce que, et je vous le dis, et je vous l'annonce, on ne se taira pas sur Al-Bida. Inch'Allah, on ne se taira pas sur Al-Haddadiya. mais Cheikh Adil Mansour, il a dit une très belle parole. Il a dit, il a remercié les Meshaïr quand il a, a fait son allocution, et il a dit que c'est très très important de parler sur ce sujet-là pour plusieurs raisons. Il a cité notamment le fait que ces gens-là, certaines de leurs actions, elles sont attribuées à la salafia, alors que la salafia, elle est innocente. Parmi les raisons qu'il a citées. Parmi les raisons qu'il a citées, Inch'Allah, vous allez en savoir plus sur Mahmoud al-Haddad, l'Égyptien, et sur Imad al-Farraj. Vous connaissez Imad al-Farraj Imad al-Farraj, c'est une des têtes de l'haddadien en Égypte. Cheikh al rahman l'a raconté une histoire à son sujet. Hein et sur Abdullah Latif Bashmil. Vous connaissez Abdullah Latif Abdelatif Beshmil, Cheikh Rabi' Hadi al-Madkhali, il a écrit un livre sur lui, une réfutation, hein, et Cheikh Rabi' les a tous réfutés. Hein, il a euh, Izhaq Abatil Latif Beshmil, il a ce livre-là. Il est publié d'ailleurs, il est sur son site, hein, et je pense que je me souviens, il est dans le Majmou al-Fatawa, hein, que vous trouvez ici dans la mosquée si vous ne l'avez pas, sinon, Alhamdulillah, euh, je vous conseille de l'acheter. Hein, c'est de l'or. Un salafi, il doit avoir ce genre de livre à la maison. Et je sais qu'il y a un frère qui m'a demandé euh, quel livre je lui conseillais pour euh, construire son ménage et lire quel livre on doit avoir, etc. à la maison. je pense que c'est peut-être intéressant qu'on se regroupe, peut-être chez moi à la maison, dans la mektaba que j'ai à la maison, et qu'on regarde ça ensemble et qu'on prenne dans les livres de qu'est-ce qu'ils conseillent. Hein. Et c'est souvent quand vous lisez les livres de manhaj que les ulama parlent d'autres livres dans le manhaj. Et c'est comme ça aussi que vous faites votre maktaba. On a cité plusieurs livres. On a cité le fameux livre qu'on va commencer petit à petit à traduire, inshallah, question par question. C'est la al-Mufida, un Asilat al-Manhaj al-Jadida Charles par Cheikh Jamal Ben al-Harithi. On a cité l'Ajib al-Athariya de Cheikh Zed, hein, question-réponse aussi dans le ménage. On a cité le Fatwa al-Jaliya de Cheikh Ahmed Najmi en deux tomes. Et d'autres livres, beaucoup d'autres livres. On a cité Cheikh Sunnah al-Barbahari de Cheikh Ubaid. On a cité Cheikh Sunnah aussi, Cheikh Usul Sunnah de Hassan al-Iraqi avec euh, une incitation à le lire et à une tezkiya de Cheikh Ubaid al-Jabiri. On a cité al-Humaydi, le de de Cheikh Abdel Bukhari, le Sharah de Cheikh Ubaid. On a cité beaucoup de livres. On a cité shir Usul on l'a fait d'ailleurs en français, alhamdulillah. Mais il y a aussi des livres de questions-réponses. Il y a des cassettes dans le ménage, etc. Il y a euh, une, très belle épître, un très bel épître que je compte faire bientôt aussi, Inch'Allah, qui est de Cheikh Ahmed Bezmoul, qui est Ma yajibu ala salafi ma'rifatu min al-qawa'id. Qu'est-ce qui est obligatoire aux salafis de connaître comme règle dans le ménage. Et vous allez voir qu'en fait, si ne fût-ce qu'on connaissait cet épître-là, hein, qu'on connaissait ces règles-là, eh bien je vous assure qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a eu ici qu'on aurait pu éviter. Hmm? Donc c'est important d'apprendre le manhaj. Je le redis, je le redis encore. Le manhaj salafi, il est basé sur l'ilm. Un salafi, il n'est pas fainéant. Un salafi, hein, il apprend son manhaj. eh oui, il faut se fatiguer un peu. Hein. il faut dormir un peu moins. Hein, il faut passer un peu moins de temps libre, etc., etc. Il faut éviter une certaine perte de temps, etc. voilà il faut le faire. Et je vous rappelle une parole de que j'avais écouté dans un audio de lui. Il dit Parmi les spécificités du groupe sauvé, sur leur diligence, leur désir ardent à regrouper la science légiférée, la science de la religion d'Allah subhanahu la science de la législation d'Allah subhanahu Et c'est une caractéristique des salafis. Vous voyez les salafis, ils étudient يطلبون العلم يحفظ القران ها يكون ابوز لا كيسيون الشيخ ربيع سي كوا الميور ليفغ دون التوحيد كيسكي لا دي القران يعني القران دابور افون تو لي ليفغ دو لا سنه الحمد لله زافي دي سيت كوم ميراث miraf.net سي ان تريزور سي سيت لا سبحان الله العظيم هل sont de écouter tous les دي الشيخ عبد الله البخاري الشيخ أبو الجابري الشيخ محمد بن هادي الشيخ عبد القادر الجنيد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الشيخ عرفة المحمدي دي شو دي دوتخ مشايخ الشيخ محمد غالب العمري دي دوتخ مشايخ كي سون سور سو سيت لا دي الشيخ بن رمزان دي الشيخ صالح السحيمي اتيتيرا اتيتيرا Et vous savez que, alhamdoulilah, si vous voyez un cheikh sur miras.net, sachez, inshallah, que c'est un bon cheikh parce que c'est bien filtré, parce que c'est les chouurs qui sont derrière. D'accord Et Vous avez un autre site que je vous conseille vivement, d'où je prie tous ces dourous-là, d'ailleurs, que je vous fais pour le moment. C'est un nahj al-Wadih. Le titre, il est déjà clair. Ismoun ala musamma. Hein, c'est vraiment un plaisir pour le salafi de consulter ce genre de site. C'est en arabe, na'am. C'est pour ça qu'on essaie petit à petit de euh, rendre euh, la chose plus facile aux francophones. Et ils il diffusent des, des des chiens, Abou abbas Adil Mansour, le yéménite qui vit à Riyad, euh, du Mohamed al-Anjari, Hafidahullah, Sheikh Adil Mansour, Cheikh Mohamed Anjari qui est des chers du Koweït. Vous avez les doros de Cheikh Ahmed Soubeï, qui est aussi un des chers du Koweït. Vous avez les doros de Cheikh Ahmed Bezmoul, qui les visite souvent, qui est un cheikh de Mecca. Vous avez les doros de Cheikh Khalid Abdurrahman, qui est un, un cheikh égyptien, qui les visite souvent, qui reste très longtemps avec eux, et qui a d'ailleurs fait une partie du Sharh al-Muqid de l'imam Dahibi dans le al-Hadith. Et il a fait d'autres livres. Il a des certaines a euh, notamment un bander sur le Hassad, Hein et un dars sur le fameux dars qu'on a fait en français sur euh, Ya Sahib Sunnah, fil fitani ittakhid qalb min ij'al ou ittakhid qalb min hadid, hein et d'autres durous. Et d'autres durous. Donc voilà, on termine là-dessus. Et je m'excuse pour aujourd'hui, je sais qu'il y a eu un, comme ça je sais qu'il y a eu un problème euh, avec l'heure, c'est moi qui me suis trompé dans l'heure. Euh, on, a eu, on a eu quelques problèmes à régler aujourd'hui, ça je situations, situation, etc. Donc euh, j'avais oublié mon téléphone à la maison. À l'école, <laughs> je, m'excuse pour tout inconvénient, parce que je sais que les frères doivent s'organiser pour les doros, etc., notamment sur Internet et autres. Et donc, euh, on se voit le samedi prochain, Inch'Allah, sauf s'il y a un cours sur la radio, comme on fait d'habitude, on se tient au courant, Inch'Allah. Et je termine par cette parole de euh, Cheikh Ahmed Bezmoul, et je demande à Allah qu'il fasse que ces paroles soient une preuve pour nous et pas contre nous, et que la prière d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed et sa famille et tous ses compagnons.